Agur entzuleak, elduden ibiakoitzean, EASLGek bere garen urte betetzea ospatuko du. Eskolegiko laborantza gambara ez omen da frantsesera itzultzen ahal, nun ez den hauzi bat ahiskatzen. Beraz, usu frantsesez, ahoz erraiten da laborantza gambara alternatiboa. Alternatiboa hitza paueko samratik desberdintzeko, jendeak ez dela gauza bera fite ulertzeko gixan alta bere ibilmoldean IHLG ez da baitez bada alternatiboa. Berak ere administrazione eta instituzuekilako ahemanak zaintzen ditu. Lujaldearen garapenean engaiatzen da, kontseilu eta laguntza juridikoak laborariek zuzentzen, etxaldeetan proiektuak lantzen, pak txostenen deklarazioetan laguntzen, desmartza kolektibo batzuetan ere bai, saloin edo topagune batzuen antolaketetan berdina instalazio transmisio sailetan engaiatzen da. Hots, laborantza gambara batek eskaintzen aldituen zerbitzu gehienak, kabalen identifikazioa salbu, segurtatzen ditu Ainiza Mondiolosen kokatua den laborantza ganbarak. Hunek duen desberdintasuna, hastapenetik bere ekintza guzietan ipar hojatza bezala finkatua duen laborantza errikoi eta iraunkoja da bide horretan jada engaiatuak diren etxaldeak nola lagunduak dira, baina nere hortik urunago diren etxaldeak edo hurbildu nahi luketenak. Transizio prozesu batean txartzeko manera bat da. Frantzian, kasik xamra guziak FDSOA sendikatuaren esku dira. Hauek omen modelo guziak defenditzen dituztela diote, etxaldetipi edo ertainak ezin baitituzte bazterutzi. Ahatik beste ekstremuan diren laborantza modeloak ere laguntzen dituzte. Eta berdin motivazio gehiagorekin. Eta badakigu joko eremu horretan modelo batzu hots industrialak beste batzuen hots tipien kalte gajietan direla. Ez dakit beste laborantza proiektu bat defenditzea alternatiboa izaitea den edo bakerik politika gintzan hartzia. Baina eskolegian nahi badugu laborantza ainitza, bizia eta gustagarriak iraundezan, segidezagun ea eskolegiko laborantza gambararen sustengaten.